Nahe gerückt ist den Menschen ihre Abrechnung, während sie sich in Unachtsamkeit abwenden. Keine neuerlich offenbarte Ermahnung kommt von ihrem Herrn zu ihnen, ohne dass sie sie anhören, während sie spielen und ihre Herzen zerstreut sind. Und sie führen insgeheim vertrauliche Gespräche, sie, die Unrecht tun.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 Er ist der Allhörende und Allwissende. Aber nein, vielmehr sagen sie, das ist ein Bündel von wirren Träumen. Nein, vielmehr hat er ihn ersonnen. Nein, vielmehr ist er ein Dichter. So soll er uns ein Zeichen bringen, sowie die früheren gesandt wurden.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 Sollten gerade sie nun glauben? Und wir haben vor dir nur Männer gesandt, denen wir Offenbarungen eingaben. So fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr es nicht wisst. Wir machten sie nicht zu Körpern, die keine Speise essen, und sie waren nicht unsterblich. Hierauf hielten wir ihnen das Versprechen. Wir retteten sie und diejenigen, die wir erretten wollen, und vernichteten die Maßlosen. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون Wir haben mir ein Buch zu euch hinabgesandt, in dem eure Ehre liegt.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 Als sie dann unsere Gewalt spürten, liefen sie sogleich davor weg. Lauft nicht weg, sondern kehrt zu dem euch verliehenen üppigen Leben und zu euren Wohnungen zurück, auf das ihr befragt werden möget. Sie sagten, O wehe uns, wir pflegten ja Unrecht zu tun. So war dies stets ihr Ausruf, bis wir sie wie abgemäht und ausgelöscht sein ließen. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين Und wir haben den Himmel und die Erde und was dazwischen ist, nicht zum Spiel erschaffen. Wenn wir uns eine Zerstreuung hätten nehmen wollen, dann hätten wir sie wahrlich von uns aus genommen, wenn wir das überhaupt hätten tun wollen. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون Aber nein, Wir schleudern die Wahrheit gegen das Falsche, und da zerschmettert sie ihm das Haupt, und sogleich geht es dahin, und wehe euch wegen dessen, was ihr da fälschlich zuschreibt. Ihm gehört, wer in den Himmeln und auf der Erde ist, und diejenigen, die bei ihm sind, sind weder zu hochmütig, ihm zu dienen, noch werden sie dessen müde. Sie preisen ihn Nacht und Tag und lassen darin nicht nach.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 Wenn es in ihnen beiden andere Götter als Allah gäbe, gerieten sie beide wahrlich ins Verderben. Preis sei Allah, dem Herrn des Thrones. Erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Er wird nicht befragt nach dem, was er tut.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 Sag, bringt euren Beweis vor. Das ist die Ermahnung derjenigen, die mit mir sind, und die Ermahnung derer, die vor mir waren. Aber nein, die meisten von ihnen kennen die Wahrheit nicht. So wenden sie sich ab. Und wir haben vor dir keinen Gesandten gesandt, dem wir nicht die Weisung eingegeben hätten, es gibt keinen Gott außer mir, so dient mir.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 Nein, vielmehr sind es geehrte Diener. Sie kommen ihm im Reden nicht zuvor, und nur nach seinem Befehl handeln sie. Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt, und sie legen Fürsprache nur für denjenigen ein, dem er zustimmt, und sie sind aus Furcht vor ihm besorgt.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 Da haben wir sie getrennt und aus dem Wasser alles Lebendige gemacht. Wollen sie denn nicht glauben? Und wir haben auf der Erde festgegründete Berge gemacht, dass sie nicht mit ihnen wanke. Und wir haben auf ihr breite Durchgänge als Wege gemacht, auf dass sie recht geleitet werden mögen. Und wir haben den Himmel zu einem wohlbehüteten Dach gemacht. Dennoch wenden sie sich von seinen Zeichen ab. Und er ist es, der die Nacht und den Tag, die Sonne und den Mond erschaffen hat. Alles läuft in einer jeweils eigenen Umlaufbahn. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Und wir haben für kein menschliches Wesen vor dir ewiges Leben bestimmt. Wenn du nun stirbst, werden sie dann ewig leben? Jede Seele wird den Tod kosten. Und wir prüfen euch mit Schlechtem und Gutem als Versuchung. Und zu uns werdet ihr zurückgebracht. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون Und wenn diejenigen, die ungläubig sind, dich sehen, machen sie sich über dich nur lustig.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 ich werde euch schon meine Zeichen zeigen. So wünscht nicht von mir, sie zu beschleunigen. Und sie sagen, wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid? Wenn diejenigen, die ungläubig sind, es nur wüssten, wie es ist, wenn sie das Höllenfeuer weder von ihren Gesichtern noch von ihren Rücken zurückhalten können und ihnen auch keine Hilfe zuteil wird.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 Da umschloss diejenigen, die über sie spotteten, das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Sag, Wer beschützt euch bei Nacht und Tag vor dem Al-Abama? Aber nein, sie wenden sich von der Ermahnung ihres Herrn ab. Oder haben sie etwa Götter, die sie von uns abhalten sollten?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 Aber wenn ein Hauch von der Strafe deines Herrn sie berührt, sagen sie ganz gewiss, O wehe uns, wir pflegten ihr Unrecht zu tun. Und wir stellen die gerechten Wagen für den Tag der Auferstehung auf. So wird keiner Seele um irgendetwas Unrecht zugefügt. Und wäre es auch das Gewicht eines Senfkorns wir bringen es bei und wir genügen als Berechner. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون und wir gaben ja Moses und Aaron die Unterscheidungsnorm und eine Erleuchtung und eine Ermahnung für die Gottesfürchtigen, die ihren Herrn im Verborgenen fürchten und die wegen der Stunde besorgt sind.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 als er zu seinem Vater und seinem Volk sagte, was sind das für Bildwerke, deren Andacht ihr euch hingebt? Sie sagten, wir haben schon unsere Väter vorgefunden, wie sie ihnen dienten. Er sagte, ihr und eure Väter befindet euch ja in einem deutlichen Irrtum. Sie sagten, bringst du uns die Wahrheit oder gehörst du zu denjenigen, die ihr Spiel treiben? Er sagte, Nein, vielmehr ist euer Herr der Herr der Himmel und der Erde, der sie erschaffen hat. Und ich gehöre zu denjenigen, die euch darüber Zeugnis ablegen.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 Sie sagten, wer hat dies mit unseren Göttern getan? Er gehört wahrlich zu den Ungerechten. Sie sagten, wir hörten einen Jüngling sie in abfälliger Weise erwähnen. Man nennt ihn Abraham. Sie sagten, so bringt ihn her vor die Augen der Menschen, auf dass sie es bezeugen mögen.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 Und wir schenkten ihm Isaak und Jakob zusätzlich, und alle machten wir rechtschaffen. Und wir machten sie zu Vorbildern, die nach unserem Befehl leiteten, und wir gaben ihnen ein, gute Werke zu tun, das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, und sie pflegten uns zu dienen.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 Und wir ließen Salomon es begreifen, und allen gaben wir Urteilskraft und Wissen. Und wir machten die Berge zusammen mit David dienstbar, dass sie uns preisen, und auch die Vögel. Wir taten es wirklich Und wir lehrten ihn die Verfertigung von Panzerkleidung für euch, damit sie euch vor eurer gegenseitigen Gewalt schütze. Wollt ihr nun dankbar sein? ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين Und Salomon machten wir den Sturmwind dienstbar, dass er auf seinem Befehl zum Land wehe, das wir gesegnet haben, und wir wussten über alles Bescheid.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 Da erhörten wir ihn und nahmen das Unheil, das auf ihm war, von ihm weg und gaben ihm seine Angehörigen und noch einmal die gleiche Zahl dazu, aus Barmherzigkeit von uns und als Ermahnung für diejenigen, die uns dienen. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين Und auch Ismail und Idris und Dhul-Kefl, jeder gehörte zu den Standhaften.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 Da meinte er, wir würden ihm nicht den Lebensunterhalt bemessen. Dann rief er in den Finsternissen, es gibt keinen Gott außer dir, Preis sei dir, gewiss, ich gehöre zu den Ungerechten. Da erhörten wir ihn und erretteten ihn aus dem Kummer.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 Da erhörten wir ihn und schenkten ihm Yahya und besserten ihm seine Gattin. Sie pflegten sich ja mit den guten Dingen zu beeilen und uns in Begehren und Ehrfurcht anzurufen. Und sie pflegten vor uns demütig zu sein. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون Und auch diejenige, die ihre Scham unter Schutz stellte, da hauchten wir ihr von unserem Geist ein und machten sie und ihren Sohn zu einem Zeichen für die Weltenbewohner. Gewiss, diese ist eure Gemeinschaft, eine einzige Gemeinschaft, und ich bin euer Herr, so dient mir. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون Aber sie spalteten sich in ihrer Angelegenheit untereinander.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 Sie hören von ihr nicht einmal das leiseste Geräusch, und sie werden in dem, was ihre Seelen begehrt haben, ewig bleiben. Der größte Schrecken macht sie nicht traurig, und die Engel empfangen sie. Das ist euer Tag, der euch versprochen wurde. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين An dem Tag, da wir den Himmel zusammenfalten, wie der Urkundenschreiber die Schriftstücke zusammenfaltet. Wie wir eine erste Schöpfung am Anfang gemacht haben, wiederholen wir sie. Das ist ein für uns bindendes Versprechen. Wir werden es bestimmt tun. Und wir haben bereits im Buch der Weisheit nach der Ermahnung geschrieben, dass meine rechtschaffenen Diener das Land erben werden.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 werdet ihr nun Allah ergeben sein? Wenn sie sich abkehren, dann sag, ich habe es euch allen gleichermaßen angekündigt, und ich weiß nicht, ob das nahe ist oder fern liegt, was euch versprochen wird. Gewiss, er weiß, was an Worten laut vernehmbar geäußert wird und er weiß, was ihr verheimlicht. Und ich weiß auch nicht, ob es vielleicht nur eine Versuchung für euch ist und ein Niesbrauch auf Zeit. Er sagte, Mein Herr, richte der Wahrheit entsprechend, und unser Herr ist der Allerbarmer bei dem Hilfe zu suchen ist gegen das, was ihr beschreibt.